إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله إن الله تعالى وصاكم بالتقوى وأمركم بها ووعدكم عليها خيرا كثيرا ثم تذكروا عباد الله أني ذكرت نفسي وإياكم في هذا الموقف الكبير قبل في الأسبوع الماضي عن الأمانة وها أنا اليوم أذكر نفسي وإياكم عن ضدها وأحذر نفسي وإياكم عن ضد الأمانة ألا وهي الخيانة إن الخيانة هي التفريق في الأمانة وهي وهي الغدر وإخفاء الشيء ومخالفة الحق بنقض العهد في السر وهي الاستبداد وهي الاستبداد بما يؤتمن عليه الإنسان من من من الأموال والأعراض والحرمات وهي من من الأخلاق التي هي خصال النفاق كما قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا, وإذا أؤتمن قال وقد وردت في القرآن بمعاني, بمعاني كثيرة منها, المع منها المعصية فإن المعاصي خيانة المرء لنفسه في جنب, في جنب الله جل وعلا قال الله عز وجل علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فسمى ما كان يقوم به البعض من من ال من الإفطار قبل الأوان في ساعات الليل سمى هذه المعصية سمى الله هذه المعصية خيانة قال قال ابن قتيبة في تفسير هذه الآية أي علم الله أنكم تخونون أنفسكم بالمعصية ومن معانيها نقض الأهد قال جل وعلا وإما تخافن من قوم خيانة فانبت إليهم على سواء والمقصود بالخيانة في هذا الموقع نقض الأهد الذي أبرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المشركين ومن الخيانة ترك الأمانة قال جل وعلا في قصة طؤمة بن عبيريح حيث نزلت قول الله تعالى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما قال تعالى ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا تكن للخائنين خصيما كان عنده درع فخانها وترك تلك الأمانة ومنها المخالفة في الدين وهي النفاق مع إظهار الاستسلام كما ذكر ذلك عن امرأتي نبي الله نوح ولوط قال جل وعلا وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة نوح وامرأة لوط وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما وخيانتهما في مخالفتهما لدين, لدين الأنبياء مع إظهار الاستسلام وهو النفاق ومن الخيانة الزنا قال الله تعالى إن الله لا يهدي كيد الخائنين وذلك في قصة نبي الله يوسف عليه السلام حيث قال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين إن الخيانة عباد الله من كبائر الذنوب لأن الله تعالى يقول لأن, رسول لأن الله تعالى يقول إن الله لا يحب الخائنين وقال جل وعلا إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما وقوله جل وعلا إن الله لا يهدي كيد الخائنين ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث كما ذكر من قبل وقوله صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك فنهى صلى الله عليه وسلم عن الخيانة ولو كانت في حق في حق قائل لك فما بالك بمن لم يخن وأعظم الخيانة نقض عهد الله جل وعلا ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له وقال جل وعلا ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا إلى قوله جل وعلا ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين وهذه الخيانة هي خيانة العهد هي هي خيانة عهد الله التي كانت معروفة في بني إسرائيل وقال وقال جل وعلا ذلك محذرا إيانا أن نقوم بمثل ما عملوا إن الخيانة عباد الله لا يستقيم بها المعيشة ولا يستقيم لها أمور الدين ولا أمور الدنيا وهي في وهي لا وهي في الحقوق وأعظمها في حقوق الله كما تقدم ومنها الخيانة في حقوق البي في حقوق بني آدم وهذه الحقوق منها حقوق خاصة ومنها حقوق عامة فالخيانة في الحقوق فالخيانة كما هي سيئة ومن كبائر الذنوب في الحقوق الخاصة وهي في حقوق في الحقوق العامة أكبر وأعظم كما جل كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر قدره ألا ولا غادر أعظم من أمير عامة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تذكروا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن تقوى الله نجاة باين الله مجدورا الله جل وعلا كما يند الله يمن وصية إنا يوم كينا وصية دكو جباكي إيكم مجدورا الله الله مقوكتين سركي يا أزل تامد تورنس في السر والعمل أساتين ديوشي na yi tunatarwa a wannan mimbari akan amana da muhimmancinta da cewar tana nan tana jiranmu a janibin sirat ranar da za a ƙetare sirat domin shiga cikin aljanna Allah ya samu wa'in cikin waɗanda za su ƙetare shi cikin aminci a yau zan ina tunatarwa akan wato kishiyar amana ita ce khiyana wato ha'inci wanda ha'incin nan ya haɗa algus ya haɗa yaudara ya haɗa warwarewar alƙawari ya haɗa munafunci dukkaninsu alamu ne da suke nuna abu ɗaya shine wato rashin rukun amana rashin rukun amana ne mutum ya tozarta ha'inci shine mutum ya tozarta ya halaka abin da aka amince masa sawa'un wato na mutunci ne ko na dukiya ko na dukkan wani abu wanda yake mai alfarma mafi girmanta shine mutum ya warware alkawarin da ke tsakaninsa da Allah wanda dalilinsa ne Allah ya mai da shi mutum ya zamanto ɗan adam alkawarin cewar zai karɓi umarnin Allah kuma zai yi aiki da shi don haka ne Allah ya ambaci dukkan sako a matsayin ha'inci yayin da Allah ya saukar da ayar azumi a farkon zango na cewar idan dai mutum wato ya yi buɗe baki idan har ya yi bacci ya farka to ba zai ci abinci ba sai dai ya yi ɗore to aka samu waɗansu suna saɓa wannan umarni idan suka yi bacci sukan kusanci iyalinsu ko kuma su ci abinci bayan wannan doka wanda yake wannan saba umarnin Allah ne Allah ya ce Allah ya san daga cikinku akwai waɗanda suke ha'intar kansu amma Allah ya yi muku afwa to wannan dukkan wanda ya saba ma Allah ya ha'inci kansa domin hukubar abin da zai zo ya same shi da jarrabar da ke cikin sako a kansa za ka kare yana daga cikin warwarewar yana daga cikin ha'inci wato mutum ya warware alkawarin da ya yi tsakaninsa da Allah jalla wa'ala kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ambata dangane da bani Isra'il cewar Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki alkawari daga gare su Allah ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka gushe ba kana samun ha'inci daga jama'a daga cikinsu sai kaɗan daga cikinsu warwarewar alkawari yana daga cikin ha'inci kamar yadda Allah ya ambata dangane da waɗanda kafirai da suke warware alkawarin da suke su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake idan ka ji tsoron mutane za su warware alkasu za su ka tsoron ha'inci daga mutanen da ka kulla alkawari da su to ka sanar da su cewar dukkan alkawarin da ke tsakaninku an warware shi yana daga cikin amana yana daga cikin ha'inci mutum a bashi amana ya tozarta ta kamar yadda wata kisar wani wani daga cikin munafukai da aka ba shi ajiyar silke yayi wato ya ha yayi inci yace ba a ba shi ba kuma waɗansu suka zo suna so su ba da kariya a gare shi Allah ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ka zamanto mai yin husumar ban kariya ga masu ha'intar kawukansu a anan shine wato mutum ya ha'inci amana ya zamanto an ba shi abu ya mutuncewar an an bashi yana daga cikin ha'inci kamar yadda ya zo a cikin alkur'ani aikata zina yana da duk ita kanta zina ta ce to amma ta keɓanci saboda a cikinta bayan haƙƙin Allah akwai haƙƙin ɗan adam shi yasa aka kira ta ha'inci Allah maɗaukakin sarki ya ce dangane da annabi Yusuf ya ce domin wannan domin ya san cewar ba ha'ince shi ba a fake wato a cikin haƙƙin iyalinsa da kuma cewar Allah baya shiryar da kaidin masu ha'inci ita hiya wato shi ha'inci yana daga cikin manya-manyan zunubai yana daga cikin kaba'ira kamar barin sallah yana daga cikin kaba'ira kamar barin sallah da zina da sauran manya-manyan zunubai wanda Allah baya ce su sai mutum ya tuba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya haɗinci ɗaya daga cikin alamomin munafunci wanda ko waɗannan alamomi na munafunci guda uku da aka ambata kowannen yana daga cikin kaba'irin dhunub na farko idan mutum ya yi zance ya yi ƙarya yin ya alkawari ya warware na uku kuma idan aka amince masa ya yi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce in aka baka amana ka cika ta kada ka haɗunci wanda ya haɗunce ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta wato mutum ya haɗunci wanda ya haɗunce shi to yaya kuma ga wanda bai haɗunce ka ba wannan ya fi tsanani daga cikin abin da yake nuna cewa yana da wannan al'ada tana daga cikin manya-manyan zurbai. Allah madaukakin sarki ya ce Allah baya son baya son masu ha'inci kuma Allah ya ce Allah baya son dukkan mai yawan ha'inci mai yawan laifi kuma Allah ya ce baya shiryar da kaidin baya shiryar da mummunan shiri da mummunan kaidi na waɗanda suke ha'inci to mafi girman sa shine ha'incin da aka yi a haƙƙin Allah kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewar daga cikin ya ambata ya ambata a cikin hadisi mai tsawo wanda ya ambata asalin halitta a ƙarshen hadisin yana cewa daga cikin abin da Allah ya sanar da ni in sanar sheku cewa ɗan wuta mutum biyar ne na farkonsu mutum mai rauni amma wanda yake ba shi da hankali ba yana bunku duk inda aka sa masa ragama haka zai bi baya son komai baya bunku sai domin wani alfani na dukiyarsa ko na iyalinsa na biyu ne mai haɗinci wanda kwaɗayi baya ɓuya a gare shi daga ya samu damar kwaɗayi mai ƙanƙantarta to sai ya yi haɗinci da kuma mutumin da yake baya mutumin da yake shi wannan da mutumin da yake baya waye baya wayewar gari baya yammata face yana yaudarar mutum a cikin iyalinsa da kuma a cikin dukiyarsa sannan ya ambaci mai karya sannan ya ambaci mai alfasha wato mai alfasha mai yawan ashariya da zagin mutane waɗannan maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake sune yan wuta duk wanda sifar sa ta zo da duk wanda duk aikin da aka sifanta mai yin da cewa an wuta ne yana daga cikin kaba'irul dunub dan haka ne ya kasance cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-khiyana wa bi'satil bitana Allah ina neman tsarin ka daga ha'inci domin tur da ita a matsayin wato mummunar dabi'a wanda mutum zai koye to ita ha'inci shi ha'inci yana kasancewa wajen haƙoƙi ne wafi girman ka shine akan haƙƙin Allah to sannan kuma ha'inci akan haƙƙin bayan Allah shi ma ha'inci ne kuma wannan haƙoƙi na bayan Allah sun kasu kashi biyu akwai haƙoƙi waɗanda suke keɓantattu wanda yawanci haƙƙin mutum ɗaya ne akwai kuma haƙƙi na jama'a na al'umma baki ɗaya to idan ha'inci ya tabbata akan ha'incin da kai ma mutum ɗaya ina kuma ga wanda ya ha'inci al'umma ga baki ɗaya da aikinsa guda ɗaya wannan haƙiƙa ya zamanto aiki mai girma mai haɗari akan wannan ha'incin ne na wato wanda yake ha'intar al'umma baki ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Allah madaukakin sarki ya ce a cikin alqur'ani ya ku waɗanda suka yi imani kada ku ha'inci Allah ku ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ku ha'inci mu'minai ku a a a ya zama to kuna ha'intar amana Allah madaukakin sarki yace mana kada la taqulu Allah wa rasul wa taqulu amanatukum wa antum ta'lamun ya ku wanda suka imani kada ku ha'inci Allah da manzansa ku rinka ha'intar amanonunku alhali kuna sane kuma ku sani cewa dukiyarku da 'ya'yanku hakika fitina ne a gare ku kuma Allah a wajen salada ne girma yake a cikin wannan akwai ishara da cewa abin da yake sanya mutum yake ha'intar amana shine tunanin dukiya da 'ya'ya tunanin tunanin wato maslaha ta kai a bisa maslahar addini wanda wannan shine zai kai cikin wurin halaka to Allah madaukakin sarki yayi mana wa'azi yace ku sani cewa a wajen Allah ladani girma yake abin da yafi iyali abin da ya fi dukiya yana wajen Allah don haka mutum ya kiyaye kada ya ha'inci amana ita wannan amanar da Allah ya ambata a nan wato ita wannan ha'inci ha'intar Allah da manzansa da kuma ha'intar amanonin muminai wannan ita ce amanar da ta wato ta shafi amanar da ta take ta al'umma baki daya wanda ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ishara a hadithin Abi Sa'id al-Khudri yace dukkan mai ha'intar amana dukkan wanda yake ya warko dukkan wanda yake yayi gadar wato ya warware amana yana da cuta ranar alkiyama da za a taka a ta a gare shi da za a santa da shi idan ha'intar dukiyar marayu yayi ita ce za ta zama to alamarsa idan ha'intar wato iyalinsa yayi ita ce za ta zama to alamarsa in ha'intar al'umma yayi wajen alƙalanci ko wajen shugabanci ko wajen amana ta aiki ita ce za ta zamanto alamarsa da za a ɗaga ta ta zamanto kowa ya san shi ala ru'usul ya yace mafi girman ha'inci a wannan rana shine wanda yake shugaba da ya ha'inci al'umma baki ɗaya. to daga cikin daga cikin ha'inci akan haƙoƙi waɗanda suka ke banci ɗaiɗaikun mutane akwai ha'incin mutum akan kansa bayan ha'incinsa ga kansa wajen saban Allah akwai ha'inci ga iyali mutum yana ha'intar iyalinsa ka ajiye iyalinka suna tsare kansu kai kuma ka je kana ta zinace ce kana ta alfasha kana ta kai musu abin da za ka zo ka halaka su mutane nawa ne matan sun tsare kansu suna gidajensu sun tsare mutuncinsu amma wani ya je saboda wato alfasha da yake aikatawa tsakanin hanyoyi na Allah da Allah ya saba ma wanda ya haɗa bayan zinace zinace ya da neman maza ya je ya ɗauko cuta ya sanya ma iyalinsa ya zama to sanadiyar halakarta ya halaka kansa ya halaka wata baiwar Allah irin wannan ha'inci har ina zai kai shi yana daga cikin wannan ha'inci mutum ya ha'inci ƴaƴansa ya haifi ƴaƴa amma ya kyale su suna ta gararan ba a hanya da kowane irin dalili ne wannan ha'intar amana ne ranar alƙiyama. za su tuƙe shi a gaban Allah jalla wa'ala yana daga cikin irin wannan ha'incin mutum ya bar yaransa su je a sace su ko a kashe su ko a kaɗe su saboda baya kula da su bai san fitarsu ba bai san su ba bai san su ba idan da kazarsa ce ko akuyarsa ya ga dare yayi ba su zo gida ba hankalinsa zai tashi sai ya dawo da ita amma ɗansa in bai dawo gida ba bai damu a ina yake ba bai damu a ina yayi bai damu a ina yayi ba wannan haɗinci ne wanda Allah sai ya tsaye mutum ya tambaye shi yana daga cikin ha'inci mutum a cikin sahabbansa a cikin abokansa da ‘yan uwansa ya ha'inci amanarsu musamman makwabta ka ha'ince shi a wajen haƙƙin makwabtaka babu ha'incin kuma da ya fi tsanani a wajen haƙƙin makwabtaka irin wato mutum ka ha'inci makwabcinka a wajen sha'anin mutuncin iyalinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wani hadisi na Buraida ibn Husayn yace waɗanda suke fita jihadi fi sabilillah matansu alfarman matan waɗanda suke fita jihadi fi sabilillah akan waɗanda suke zama ba sa fita kamar alfarman iyayensu mata ne babu wani mutum da zai zamanto yana baya yana kula da wato ya zamanto an bar shi a baya bai fita jihadi ba waɗansu sun fita sun bar iyalansu sannan ya je wato ya keta mutuncin iyalansu ya haɗince shi a cikinsu face za a ɗai da shi ranar alkiyama Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ɗauki abin da yake so daga cikin kyawawan ayyukansa to me zaton ku da abin da zai faru haka annabi sallallahu alaihi ya yace fa ma zannukum me zaton ku da irin wannan hali wannan al'amari ya haɗa wato ha'inci ya haɗa ha'inci a cikin haƙƙin Allah wajen zina ya haɗa ha'inci a cikin haƙƙin makwabtaka sannan kuma ya haɗa ha'inci a cikin al'umma ma da kawo baraka da lalacewar al'amari da kyakkyawar zamantakewa yana daga cikin ha'incin da ya shafi haƙƙi wanda yake na ɗaiɗaikun mutane shine ha'incin mace a wajen 'ya'yanta mace tana da 'ya'ya amma ta tsallake ta basu ta damu da su ba in gari ya waye tana yawo makwabta makwabta ba ta kula da abin da yake gudana a cikin gidanta shi mijinta ya amintar da ita akan kula da ƴaƴanta ita kuma ta tubarta wannan amana ta ha'inci ta ha'inci abokin zamanta ta ha'inci 'ya'yanta su ma za su hisabi da yi hisabi da mahaifiyarsa ranar alkiyama haka zalika mace ta ha'inci mijinta ita ma wannan mummunan ɗabi'a ya so mu zuwa a cikin al'ummarmu mata suna zaune a cikin gidajen mazajensu an tsare su amma suna yawo suna alaƙa ta sirri tsakaninsu da masoya da samari suna zinace-zinace wannan ha'inci ne kuma ranar alkiyama Allah zai sanya musu tuta wanda za a san su da ita Allah ya ce mu da tafiya yana daga cikin ha'inci da ha'inci da ke tsakanin mutane na haƙi ha'incin attajirai wajen albus musamman wannan zai iya zamantowa ha'inci na al'umma baki ɗaya yayin da mutum ya yi ha'incin da zai shafi dukkan abin da al'umma za su zo su saya kamar ha'inci masu sayar da mai a cikin gidan mai su canza mita abinda za a zuba maka mai na lita a kan 140 sai ya zamanto abinda wani sai ya zamanto lita daya a ne maka lissafi a kan wajen 200 saboda kai ba sani za yi ba ka amince cewar amana amana ce kace idan ka da da ka abinda ka bayar a akan abinda za a zuba maka ne amma sun yi wasa da mitar sun yi wasa da ma'aunin wannan yana daga cikin wanda Allah manzon Allah madaukakin sarki yace wailul lil mutaffifin alladhina idza talu 'ala an-nasi yastawfu wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna li yawmin 'azim ba ta tunani waɗannan kan cewa za a tayar da su ga ranar alkiyama rana mai girma yau mai hukumun nasu ne rabbil alami ranar da mutane za su tsaya a gaban ubangijin talikai wannan yana daga cikin kafuti wanda shi ma yana daga cikin kaba'irul dunub kuma ha'inta al'umma ne domin ba san iya adadin mutanen da za su husuma da za su husuma da kai ba gaban Allah ranar alkiyama domin ka ha'inci al'umma baki daya haka zalika masu sanya alkus a wajen kayan abin sayi duk wani yana daga cikin wato yana daga cikin ha'inci akan haƙƙin haƙƙin al'amma haƙƙin jama'a baki daya yana daga cikin haɗinci wanda Abdullahi bin Abi Aufa ya ambata a cikin faɗin Allah ta'ala cewa innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum waɗanda suke sayar da alƙawarin Allah da kuma rantsarar tsansu suke sayan wato farashi dan kankani amfani dan kankani na duniya wa yashtaruna innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim wa aymanihim thamanan qalilan Allah yake ulaika la khalaqa lahum fil akhirah waɗannan ba su da rabo a ranar lahira ba su da wani rabo a ranar lahira Abdullahi ibn Abi Aufa yace mutum ne wanda yake ya tsayar da abin sayansa ya rantse da Allah cewa wallahi an ba shi kuɗi kaza a kanta bayan ko ba haka aka ba shi ba domin ya sanya abin nasa yayi tsada kaga mutum yana rantsuwa cewa wallahi abinda yanzu yanzu nan wani ya zo ya taya da dubu kaza bayan kuma alhali wannan ƙarya ne ya ambaci Allah ya rantse da wannan amma yana makaryaci to Allah ya ce wannan ba shi da rabo a lahira abdullahi ibn abi aufa sahabin manzon Allah sallallahu alaihi sallam yace me yin wannan wato me yin annabish yace akilu riba kha'i cin riba yake yi kuma ha'inci yake yi yana daga cikin ha'inci wanda ya danganci haƙƙin al'umma baki ɗaya ha'inci shugabanni ya zai baka labarin menene ha'inci shugabanni manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya ce babu wani wanda yake shugabanci da Allah zai ba shi shugabancin jama'a sannan ya mutu ranar da ya mutu alhali yana haƙintar wannan jama'a ta ce Allah ya haramta masa shiga aljanna Allah ya haramta masa shiga aljanna domin adadi mutu adadin mutane nawa ne suke akan mutum shugaba idan ya ci dukiyarsu ba da haƙƙi ba rigima dukkanin su sai sun kai sai kararsa wajen Allah idan ya haɗince su wajen ya bama mutum matsayi saboda alaƙa, ko saboda soyayya ko saboda dangantaka bayan akwai wani wanda ya fi shi cancanta a cikin al'umma sai sayyidina Umar ce wannan ya ha'inci Allah ya ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ha'inci bayan Allah ne. nawa ne yanzu waɗannan abubuwan da shugabanni suke yi a ɗauki amana babba a danka ma wanda yake bai cancance ta ba a bana da su danganci tsara dukiyoyin mutane da rayukansu ma jama'a a nan kasar aka yi ma'aikata na asibiti ba likita ba ba ma'aikacin jinya ba masinja na jinya amma yana tiyata masinja jana diya na jinya ne masinja ne a ma'aikatar jinya amma tiyata yake ya halaka marasa lafiya har sun kai biyar mutane sun yi shaida amma sai gashi an zo an samu mutane suna kamun kafa da shugabannin siyasa wai dan Allah a ji tausayin sa a yafe masa a kyale shi a kyale shi ci gaba da halakar da ƴaƴan mutane wannan aka je aka same shi mace ta yi bari aka ce ya mata wankin ciki yaje ya sanya karfe ya janyo hajjinta a cikin cikin mahaifiyar mahaifar ba likita bane ba ma'aikacin jinya ba ko ma'aikacin jinya ne ba zai yi tiyata ba ina shugaban ina ina ina kwamishinan lafiya ina mai kula da harkar lafiya ake irin waɗannan a ƙasa a cikin ƙasa ta musulmi to ina za a kai wannan haƙƙi duk waɗannan abubuwan da suke faruwa daga wanda yake shi ne shine yi mubasharsa har zuwa ga shugaban da ya naɗa waɗanda suke masu alhaki akan wannan gabaki ɗaya? wallahi Allah sai ya tike su dan haka ne Allah madaukakin sarki ya sanya amana akan shugabanni kan cewa inna Allah ya amurkum an tu'addul amanati ila ahli Allah yana horon ku ku bayar da amana ga ma'abutanka amanar mai mulki shine yayin da zaka ba mu mutum wakilci akan aiki wanda Allah kai zai tambaya shine kai ka tabbatar cewa wanda ka ba mu wannan aikin ya cancanta cancanta ka bi ba alaƙa ka bi ba ba kamun kafa ka bi ba ba dangantakar siyasa ba ba dangantakar gari ba ba dangantakar soyayya ba kawai ka dubu Allah ne ka dugu cancanta to abinda kaɗai zai tsirar da ke kenan wallahi in shugaba bai yi haka ba ranar alkiyama sai dai ya ɓaci kansa gaban Allah yana daga cikin ha'inci shuwa yana daga cikin ha'inci wanda ya danganci al'umma baki ɗaya ha'incin ma'aikata waɗanda suke shugabanni sun ba su amana saboda sun san sun cancanta amma su zarta wannan amana a jiya mataimakin gwamnan wannan jiha yake ba da labarin abinda gwamnati ta yi na taimaka ma 'ya'yan mata wajen karatunsu duk waɗanda suka zama to zakakurai sun yi hadda aka yi jakan makaranta za a ba su aka fitar da matan nan sun kai dubu goma jakan makarantar nan abinda ta ƙusa, uniform ne da kayan karatu da kayan rubutu da ɗan abin sha da ɗan abinci na biskit wanda za a raba musu da aka tashi yin wannan sai ga su jami'an ma'aikatan sun canza yaran da suka ci jarabawa sun sanya ƙarnan matansu da 'ya'yansu da 'ya'yan mabiyansu waɗanda suka cancanta an kawar da su irin wannan ha'inci har ina abin da yake cikin al'ummar mu kenan shi yasa ka ga mu ta zage shugabanni amma mun manta mu abin da muke kowa daga ya samu dama sai haƙinci to ta yaya za a yaɗu mu ta ci gaba ta yaya za a yi mu samu ingantar rayuwar duniya ko ingantar rayuwar addini yana daga cikin haƙinci wanda ya shafi harkar al'umma baki ɗaya haƙincin malamai malamai masu faɗan Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya ce su ma amana tana kansu kuma haƙinci yana nan tare da su in ba su ji tsoron Allah yana daga cikin ha'incin da suke ma al'umma idan sun samu damar su gaya musu shugabanni gaskiya ba su gaya musu gaskiya ba suka rinka ziga su a kan su yi abin da yake ba daidai ba suka yi musharaka da su a cikin haɗintar al'umma to da su za a fara ranar al'iyama da su za a fara ranar al'iyama domin ƙarya suke sun ha'inci Allah sun ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ha'inci al'umma dan haka haƙƙinsu ne su gaya musu shugabanni abin da yake gaskiya musamman in suka samu damar zama in sun samu in suna daga cikin wanda shugabanni sun amince musu suna sauraron su suna kusantar da su domin su gaya musu gaskiya idan suka ha'inci wannan sun ha'inci Allah sun ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ha'inci al'umma haka zalika jami'an tsaro su ma an amince musu akan rayukan rayukan mutane da dukiyoyinsu amma nawa ne daga cikin jami'an tsaro da su za a haɗa baki wajen masu ɗaukan mutane a basu kuɗi domin da su za a raba da su za a haɗa baki wajen wajen manya-manyan mujirmai da aka kama su ba da kuɗi a sake su to su ma idan suka yi wannan sun ha'inci al'umma baki duk wannan ha'incin jama'a ranar al'iyama mutum kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tuta ce Allah zai sanya ta akan duk wanda ya yi da za a ɗaga shi a cikin ru'usul khala'iq Allah ya kunya tashi ga abin da ya yi komai abin da ka yi na bayyana wa mutane surar gaskiya da daɗin baki ba za ka kuya ba ga Allah don haka mu ji tsoron Allah kada mu ha'inci kada mu ha'inci a amanuninmu kamar yadda Allah ya mana wasiya in muka yi haka za mu inganta tsakaninmu da Allah za mu inganta tsakaninmu da bayan Allah za mu samu al'umma wadda take mai albarka al'umma wadda take mai aminci sannan mu yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya umarce mu kan mu yawaita salati a gare shi a wannan rana ta juma'a kuma Allah ce mana inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن آل النبي الطيبين الطاهرين وعن زوجاته أمهات المؤمنين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين الله كتوفك الدين المسلمين الله كتبك المسلمين الله كتوفك رحمك جوانا الأمة الله كشكت من رحمك كيني أرحم الراحمين Allah ka yi mana tsananin da muke ciki Allah tsananin hauhawar farashi da tsananin cututtuka da suke zuwa a cikin wannan al'ummar mu da kuma tsananin rashin kwanciyar hankali Allah ka yi mana wanda suka taso suke so su jefa tsoro da razani da halaka ga dukiyoyin musulmi a masallatansu da wuraren bautarsu da makarantunsu Allah kai mana maganin sharrunsu, su Allah kai mana maganin sharrunsu, su Allah ka sanya sultani akan su Allah ka bai Allah ka ije sharrunsu su da sharrin Allah ka ije sharrin su da karfinka Allah ka sanya kaidin su da mummunan sharrunsu su akan su Allah ka yanke hannayen su ya Allah muna roƙonka da ka ba mu nasara a cikin wanda suke zaluntar mu Allah ka ba mu musulmi nasara akan abokan gaban su abin da yake faruwa na tashi tashin hankali a tsakanin musulmi a kasashe daban-daban Allah ka kawo kwanciyar hankali tsakanin su Allah ka tsaye gina nan musulmi musulmi wanda suke cikin rashin lafiya Allah ka ba su lafiya wanda suke cikin bashi Allah ka baya musu wanda suke cikin karayar karayar arziki Allah ka tayar da komadar su wanda suke cikin karayar jari Allah ka ba su Allah ka tayar da Allah ka tayar da kasuwannin mu Allah ka inganta harkar harkar kasuwanci a wannan kasa ta mu Allah ka taimaki su a gabanin mu wajen tsayar da amana dukkan wanda Allah ka bashi amana a cikin aikin al'umma Allah ka taimake shi wajen tsayar da amana Allah ka jannabar da mu ha'inci kamar yadda manzon sallallahu alaihi wasallam ya yi tsari daga يجد إن الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله